Tin suresi Mekke'de indirilmiş olup sekiz ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ Bismillahirrahmanirrahim. İncir ve zeytin hakkı için. وَطُورِ سِينِينَ Sina dağı hakkı için. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ Bu emin belde hakkı için ki, لَقَدْ خَلَقْنَا أحسن Biz insanı en mükemmel surette yarattık. Sonra da onu en aşağı derekeye düşürdük. اِلَّا الَّذ۪ينَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar müstesnadır. Onlara ise hiç eksilmeyen bir mükafat vardır. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ Bütün bunlardan sonra ey insan, senin mahşere ve hesaba inanmana hangi engel kalabilir? أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Allah, hakimlerin hakimi değil midir?